Por bankat zbrast i ndryqojnë Në malë lartë këtrimat janë gjitë janë gjitë Shkollën e e Alhamdulillah Rabbil Alamin, salatu wassalamu ala nabina Muhammed, wa ala alihi wa sahbihi jma'in, rabbi šrah li sadri, u jesir li emri, u ahlu nuktata min lisani, jefkahu kauli, thumma ma bad. Mi smo došli do poglavlja u kome se govori o jednoj velikoj muđizi Allahog poslanika, sallallahu alaihi vseleme, koja se desila, a to je da su mu njegova prsa rasporena i da su oprana vodom zemzem. I ovo a, ispiranje srca poslanika, sallallahu sallam, a, desilo se po rivajetima nekoliko puta. Desilo se je prvo dok je poslanik sa osvijem bio mali dječak. Dijete, da ne kažemo dojenče, koliko je već dojio, a kako došlo kod muslima u sahihu, od Enes ibn Malik. Kaže da je poslanik sa osvijem da mu je došao Džibril. Aleyhisselam, dok se igrao sa djecom. Pa ga je uzeo i oborio ga, rasporio mu njegovo srce, misli se tako prsa, potom srce, izvadio srce, pa izvadio iz njega nešto kao ugrušak. Kaže, ovo je šeitanov udio u tvome srcu, koga ima svaki čovjek. Tako. Potom ga je oprao u, jednoj posudi u vodi zemzem. Šta je oprao? Srce. Potom je vratio znači, srce na njegovo mjesto, pa su djeca požurila majici poslanika Salolosarem. Misli se na dojlju, majku po mlijeku, dojlju. Kažu kutile Muhammed. Ubiše Muhammed. Ubili su Muhammeda. Ubijen je Muhammed, sallallahu ala resulina. Pa su došli, pa su ga vidjeli da je boja lica promijenjena. Pa kaže Enes radijallahu ta'ala anhu i vidio sam, kaže, trag tog otvorenja njegovih prsa na njegovom tijelu. Trag. Vidio sam kako je to zašiveno u tom smislu. I ovaj hadis bilježi muslim u sahihu. Da je srce poslanika sa osobom izapratu čime? Odom zemse. Da li je bilo mudro to što je srce izaprano zemzemo ili nije? Trebali bi pitati koga? Našu profesoricu uvaženu, je li tako? Doktoricu koja je napisala Miskinka jednu studiju štete vode zemzem. Šta? Štete vode zemzem. Pa su ljudi požu, kažu ona ima puno, ne znam, puno ima u sebi čega. Mineral. Soli. Mineral, čega već ima. Uglavnom, napisala je tu studiju, znači što je izapiranje srca poslanika, sa sam bilo šta vodom zemzem bio čisti promašaj po njoj. Jo, to je opasno. Najgore je biti miski. Za miskina nema lijeka. Prošli kroz generacije, prošli i, i ovaj učenjaci i umet se složio Muhammeda sa od prvog do posljednjog, posljednjeg da je voda zemzem, kako je rekao poslanik, sa najbolja voda na površini zemlje, da nema bolje, i svi potvrđuju tu odliku i tako dalje, i tako dalje, i tako dalje, i nakon toga dođe ona i pozahmeti se da uradi studiju kako voda zemzem, jeli? La haula wa la ila bila. To je, poslanik kaže, najbolja voda na površini zemlje, ona kaže, Allaho poslaniče, to je upitno. I onda ona to dokazuje, jel tako, tamo negdje, ovaj u nekakvim onim laboratorijama pokušavala da dokaže ovaj da voda ženka je štete a štete vode zemze. Dobro. Uzviše je Allah dao da pored najbolje kuće ili ljudi dolaze da izvire štetna šta? Voda koja će trovat Benuade, koja će trovat muslimane čovjek kad hoće da nađe nešto, treba tražiti tamo me gdje se e, lema razišla. Tako možeš pridobiti nekoga. Ali kopkati, čečkati tamo gdje je bi predmet jednoglasnog mišljenja među učenjacima i nikad niko slova jednog kazao nije, ne možeš nikoga, možeš samo, možeš samo obrukat. Ništa drugo. Ali eto, dešava se i to da Allah bude na pomoći. Da Allah popravi stanje i doktorice i nas. Dešao se drugi put ovo ispiranje srca poslanika, sallallahu kada je imao, sallallahu alejhi ve sallame, 10 godina i koji mjesec. Tako došlo u rivajetu Ubeja ibn Kaba da je Ebu Hureyre bio, kaže, bio je najhrabriji kad je u pitanju poslanik, u smislu pitanja. A poslanika se posebno, je tako, gotivio zato što je on, ovaj, vidio je njegov, njegovu brižnost kada su u pitanju ko? Hadisi. Pa mu je govorio, čak mu je dovu činio. Tako da ništa je Buhurene nije zaboravio nakon toga. I kada bi nešto je Buhurene upitao poslanika, svala kaže, očekio sam, kaže da me neće. Kaže, Allah poslaniče, ko je najpreči za tvoj šefat na sudnjem danu? Kaže, znao sam, kaže Buhurene, da me neće niko prije tebe upitao tome. Jer sam vidio, kaže, da si brižan po pitanju hadisa. Kaže onaj ko kaže iskreno la ilaha illallah iz srca, taj je najpreči za moj šefat. Jer iskreno kazati srca la ilaha illallah, to znači primijeniti din islam šta u svojoj svome životu. Pa je Ebu Urene, kaže, bio najhrabriji kada je u pitanju, kada je u pitanju, a sahabi su se ustručavali pitati poslanika sa Pa su zato voljeli da dođe šta? Neko iz pustinje da pita ljudi koji nemaju plaho edeba, dođu i sa vrata odmah onako, jel tako? džamijski postavi. Pita, o Muhammede, reci mi, kad će sudnji dan Muhammede? Pa ashabi su to voljeli. Voljeli da neko pita i tako su dobivali šta informacije. Pa evo Urere pitao poslanika, svala sveme kaže, Allaho poslaniče kaže, šta je to prvo što se vidio po pitanju poslanstva? Pa je rekao poslanik, sallallahu sveme, a bio je pružio se, pa se ispravio, sjeo. Kaže, Bio sam, kaže, u pustinji, kaže, imao sam 10 godina i koji mjesec, kaže, pa sam čuo između men, iznad moje glave, da dvojica pričaju, ljudi, da čovjeka pričaju. Kaže, jel to on? Kaže, jeste, to je on. Kaže, pa su mi prišli, kaže, izgled kakav nikad vidio nisam, odjeća kakvu nikad vidio nisam, kaže, pa me svaki uzeo sa strane za jednu ruku. Ali nisam, kaže, osjetio to njihovo prihvatanje da su me uzeli. Kaže, pa su me oborili na leđa, položili u ravan položaj, me položili, i kaže, nakon toga, kaže, rasporili mi moja prsa. Ali nisam, kaže, osjetio bol, niti sam vidio krv. Pa je rekao jedan drugome, kaže, izvadi iz njegovog srca zlobu i zavist. Izvadi šta? Zlobu i zavist što ukazuje da čovjek ne može voditi ljude i ne može e, pozivati ljude Allahu i njegovoj vjeri, a da ima u srcu zlobu i zavist. Jer to su dvije bolesti koje, kada se spoje, to je atomska bomba u srcu. Ne može. Čovjek prezire ljude i oni poziva. Ne može tako. To je Nisi spreman da oprostiš ljudima, da pređeš preko greške, da, da imaš razumijevanja za ljude, ne možeš, ne možeš i pozivati. Ti ćeš, ti ćeš razvaliti. Možda sam spominjao nekad davno, ja sam u jednog mama, koga sam klanjao, tad sam bio gotov i prestao klanjati kod njega. Jedne prilike mi sjedimo, kaže on, a iza njega dolazi puno ljudi, ta, ta, ta, to mjesto nema, ta oblast, ta četvrt nema, drugog, nema drugoj džamije. Ima džamija u blizini tu su, ali, ali ta je nekako, od nje su džamije najdalje, a ona je centralna i velika. Mi si jednako priča, kaže, ovo skoro je sve munafici što klanju za mene. Sad kaže mu munafici što klanju za mene. Jer on se nije slagao sa njima u nekim akaidskim pitanjima i tako dalje. Kaže, to skoro je sve munafici što klanju za mene. Čekaj, čekaj, kako, kako mu munafici? Bol, ljudi dolaze i klanjuju. Kako, znaš da je, kako ti znaš da su mu munafici? Ali oni njega nešto ne pupa. Ne možete podnositi kad svaki dan se s nekim svađaš. Svaki dan imaš novo, no, no, novi front se otvorio. I naredno je dobro. Pa ako možda je čovjek preletio da kaže su monafice. Nije to u Bosni. Ali. Naredno, naredne, odmah džuma dolazi nakon toga, izlazi na mimber, kaže Allaha, kaže, uzimam za svjedoka da vas svi uvolim, kaže u ime Allaha. I ne znam da li sam jednu džumu uklanio nakon toga kod njega nisam, nije mi srce više dalo, išao sam u jednu dalje džamiju. Pa ti, ti bola ljude, ti ljude ba, lažeš ih. Kažeš im šta? Munafici ste, a vamo im kažeš volim vas u ime Allah. Kako možeš voliti munafike u ime Allah? I ostao je tu jedno vrijeme i otišao odatle. Eći tu zvišenje, Allah učiniti da ti budiš, da, da, da, izlaziš pred ljude i da im pričaš i da im govoriš, a ti e, zlobu u srcu nosiš prema ljudima i smatraš najgorim, najgorim bićima. Dobro, šta je ovdje bilo? Kaže, pa su izvedili iz moga srca šta? Zlobu i zavist. Jedan kaže, ugrušak izvedili su iz srca. I od strane, ili to, kaže, potom je rekao, kaže, usadi njegovo srce blagost i milost. Pa mi je rekao, kaže, ustaj, idi. Pa sam se, kaže, vratio blag i milosti ovaj rivajet kaže za njega imam El Busiri da je dobar. Bileži ga imam Ahmed u svojom musnedu, bileži ga Dijal Maktisi, bileži ga imam Ibn Asakir u svojoj povijesti, velikoj. Kaže da je dobar. Međutim, ovaj rivajet je problematičan. U njegovom lancu preostaca ima Mohamed ibn Muaz, ibn Mohamed, ibn Ubej, ibn Kaab. Mohamed ibn Muaz i on je nepoznate biografije njegov otac. Znači, i Muhammed i Moaz su nepoznate biografije. Imaju dva Arabija koji su nepoznate biografije. Pa je to lanac koji ne može proći nikako. I podrazno. Taj lanac, znači, ne može proći. Tako da je, najprej je da se ovdje radi o Daif Hadisu. Ovo nije potvrđeno od poslanika, sallallahu alaihi wasallam. Treći put je kada je dobio objavu. Kaže Aisha radijallahu ta'ala da je poslanik sa osvrame Znači, na početku objave. Kaže Aisha radijalahu ta'ala da je poslanik bio sa Losarem u Itikjafu sa Hatidžom i da se to desilo mjesec u Ramazanu. Pa je čuo da ga je neko poselamio, ima hadis poduži u kome se kaže da je vidio nakon toga Džibrila jednom u krilo na istoku, drugo na zapadu. Pa je razgovarao sa poslanikom, sa Losarem kaže tako da sam uživo u razgovoru sa Džibrilom. Pa mi je rekao, doći, kaže, opet sutra dan. Pa nije došao u dogovoreno vrijeme. Pa kada je htio poslanik, sal da se vrati, došao je Mikail. I Džibril zajedno kaže, pa je Mikail ostoji između nebesa i zemlje, a Džibril se spustio. Kaže, pa me je povalio na leđa, rasporio moje stomak, misli se na prsa. Kaže, pa je izvadio iz mojih prsa šta je htio Allah da izvadi, potom je to opravo u zlatnoj posudi, potom je to vratio nazad. Misli sam srce, tako? Potom je, kaže, udario mi pečat na moja leđa, pečat poslanstva. I rekao je, ikra, uči. Pa je rekao, ma ene bi kari, ja nisam, kaže, prije toga ništa čitao, knjigu nisam ništa. Pa je rekao, ikra, mislim, rabike, lede, haraka, jeli, ja je te mu proučio koji su. Potom se vratio poslanik, sa sam kući, kaže nije me, nisam prošao pored kamena ni pored drveta, a da nije reklo Esselamu alaike ja Rasulullah. Pa sam došao kad je kod Hatidže ušao i ona je kazala Esselamu alaike ja Rasulullah. Ovaj bile je Bunu Aymu u svome djelu Dalajlanu Buva i je ga al Haris ibn bi Usame u svome Musnadu. Neki učenjaci kažu da je dobar. Međutim, po svemu sude i da ovaj hadis daif. Da je on daif. rivayet lanac prenosilaca kod Al-Hari se bi Usame, ovaj, gledao sam u njegovom usnedu, danas je potpuno slab. Ima ravija koji je ništavan. Ima nešto što bi moglo biti malo bolje glanca, ali da dobije prolaznu ocjenu, to je problematično. Tako da ni ovo nije potvrđeno ovaj kategorički, jeli. Ima četvrti rivajet ili četvrto vrijeme kada je poslanik, kada, mu, kada smo prsa rasporena, a to je kada je šta? Išao na mjerač. Ili sravo na mjerač kada su bili, je li tako? Došlo u hadisu Enesa ibn Malika da je poslanik sa osanem te večeri. Dobro, Enes nama prenosi da je poslanik sa imao, bio malo dijete, ovo u hadisu muslima, prvi hadis, da je bio malo dijete, bio dojenče još da su mu prsa rasporena dok je igrao sa dječacima. Anas ibn Malik, je li tad bio rođen? I kako? Definitivno. Nije bio rođen ni kada je poslaniku sa osobom dolazila Kada je počelo da osobom nije bio rođen u to vrijeme. Odma, jel? Pa je li to onda daif? Nije. Nije. Ajnes to nije doživio. Od koga je prenio? On nije rekao, rekao mi je poslanik, nigdje spomenuo nije. On priča šta je bilo. Ovo kada sam prenosi, ovo je Mursala sahaba. Ali Asab kada prenosi, on ne prenosi osim od koga? od poslanika ili od drugoga sahaba. Ajša kad kaže Allaho poslanik dolaz nam objava tako, tako, Ajša, Ajša, ti nikad nisi bila rođena tako. Kako ti možeš znati da je njemu dolaz? Ja je rekao je poslanik, ja ne kazao je Bubekar, ja je kazao neko ko je može se desiti to da ashab prenosi od tabina. Od ashaba. Ima i takvih oko 20 rivajeta sakupio Ibn Hadžar. I to je sakupljeno, to se zna koji su rivajeti, šta su i tako dalje. To je iznimno. Ali asab osnova kad govori asab o nečemu što nije doživio ili nije bio prisutan na tom mjestu, osnova je znači da on to čuo ja od poslanika, sa osvijem ja od nekoga od asaba koji je bio šta? Prisutan tu. Tako da je to, taj divaj to ne dovodi učinjaci upitnim. Bez obzira što asab nije šta tu bio direktno, direktno prisutan, je li tako? Nije bio direktno prisutan. Neko da asaba govori, ja bi bol malik, govori kako je bilo na uh, ovaj uh, na na bitci na na Tebuku. Jel on izašao na bitku na Tebuku? Nije, on je ostao. I priča kako je bilo. Došli su tako, rekao je poslanik, kako ti znaš da je rekao, pa sad ti nisi tu bio. Pa čuje od koga? Od tabina? Možu to da sama čuo. Dobro. Šta kaže Enes Ibn Malik? Kaže, kada je poslanik, sa osaname, uzdignut u noći Isra iz da Kabe, dok je, dok je spavao, kaže, prihvatio ga je Džibril i rasporio ga od grla do sredine grudi. Potom mu srce oprao vodi zemzem i napunio ga vjerovanjem i mudrošću. Potom ga je vratio nazad u njegove grudi, potom sa njim krenuo prema prvom nebu. Ima poduži hadis kod muslima, kod Buhari u Sahihu. I ovo je potvrđeno. Ono što je potvrđeno jeste dva puta da je poslaniku, sada su rasporena šta njegova prsa. U hadisu Enesa prvom i hadisu Enesa drugom. Kada je bio dijete, malo u relativno ranom tom djetinstvu i kada? I nakon toga. I nakon, znači što je, ovaj, i nakon što je a, dobio objavu. Ova druga dva slučaja koji su došli u hadisima su problematični. Jer ti hadisi su, ha, ovaj, što se tiče lanaca prenoslaca, nisu potvrđeni. Ovo što se desilo poslaniku, sallallahu alaihi ve selleme, a ovo su muđize u koje vjeruje mu'min i nije dozvoljeno čovjeku da poriče ove muđize. Jer nas je o tome obavijestio poslanik, sallallahu koji ne govori po svojim prohtjevima. Ne govori šta po svojim prohtjevima. uzvišenje Allah objavljuje, poslanik se dostavlja, a mi smo dužni da se pokorimo. Mi smo dužni da se pokorimo. Neki učenjaci pominju mudrost, mudrost ovoga događaja. Teško je kazati zašto je to bilo. To je mudrost koju uzvišeni Allah zažal zna. Međutim, vađenjem tog dijela koji je udio šetana u srcu, nema sumnje da je to jedan od ciljeva čega? čišćenja srca. Isto tako da poslanik sa osvijem odraste potpune čudi da se pripremi za jednu veliku misiju. Nakon toga da mu srce bude očišćeno prije nego što će razgovarati sa svojim gospodarom. I slično tome. Znači odrasto je poslanik sa osvijem njegovo srce čisto prema ljudima. Jer ne može svjetlo na zemlji širiti onaj ko nema čisto šta. Srce. Naravno, mi imamo neke ovaj orientalisti svakako. Mnogi orientalisti ovo poriču, ove događaje. I oni nisu problematični, to je od njih zaočekivati. Međutim, ovaj, to poriču je neki ovaj, mislioci kod muslimana. To je porekao Muhammed Hussein Heikel. To je porekao i Gazalija. Muhammed Gazali. Ne, Ebu Hamid imam šafijski što umro 505. džeske godine, nego uh, Mohamed Al-Ghazali, savremeni učenjak koji živi u Egiptu, umro je skoro. I nije mu to prvi eh, ovaj slučaj, rahimahullah, tala, da poriče hadise koji su Buhari kod muslima i da odbacaju te hadise. On je to dosta radio u svome, u svom jednom dijelu. A, Esuna nebovije bejne ehlil fiqhi u ehlil hadisi, ili tako nekako se knjiga zove ovaj sunnet između muhadisa i fakija. I dosta je hadisa tu odbacio onako razumom. Razumom odbacio hadisa iz Buharije. I kad tumači neki hadis iz Buharije, kaže i kažu neki. On spomene što su učenjaci kazali, onda kaže i kažu neki. Kad kaže i kažu neki, misle na sebe. Jer to niko nije rekao što on kazao. Kažu neki. Mohamed Al-Ghazali, rahimahullahu ta'ala, porekao je to. To je kod njih šubha, nije on ciljao da porekne hadise vjerodostojne, u redu, da mu je cilj da porekne hadis. To je, to je musibet. Nego jednostavno to nije mogla njegov razum, šta, nije mogao tako nešto prihvatiti. Nije mogao tako nešto prihvatiti. Kažu ovo su rivajet koji su neispravni i tako dalje. Naravno, gleda se ko je rekao da je ko prigovori Buhari gleda se ko si ti ko si prigovori Buhari. Da bi prigovorio Buhari, trebaš provesti bar jedno 40-50 godina u zatrpan knjigama hadijski nauka da izučavaš, pa onda dodeš da prigovaraš Buhari. Ali tek tako jednostavno ovaj, uleti u, u, u to polje, jer čovjek može lahko ostati ovaj, tako, i ne može, ne može se izvući čitavi i zdrav, neoštećen, jeli? To je problematično. Kažu, ovo je nešto, ovo je sve što je spomenuto, ovo nije bilo ustva, ovo je nešto simbolično. Ovo je simbolika da je poslanik bio šta čistog srca. To je simbolika. Može li biti simbolika? Može li čak biti simbolika i to što Enes kaže, vidio sam, kaže, kako mu je trag, kako mu je rasporena prsa. Može i to biti simbolika. Nemoguće. Znači, poslanik sa osvijem to nije nikako, to nije si... Jer ta simbolika se može svakome desiti, ali tako? Svako od nas može usnje, usnjeti nešto ili sveće o tome, kao kada kažu, e, ne znam, Isra i Mijarađ, jel, Mijarađ, hajde da kažemo Mijarađ, nije, kaže, to bilo stvarno, to je bilo u snu. To svakome može desiti. Može li svako u snu ući u dženeti i vidjeti što je u dženeti, u džehennem? Može li može? Može. To svakome može desiti, je tako? Ali u stvarnosti, tako. Tako da je podicanje ovih argumenta koji su potvrđeni kod Buhari i kod muslima i koji nisu bili predmet posebnog spora kod islamskih učenjaka. To je musibe, to je nedaće. Ali, hvala Allahu, nisu to porekli ljudi koji se bave hadisom i hadiskom naukom i poznat kao učenjac hadisa. Nego, je li tako, čovjek dođe i svojim razumom, nešto mu razum njegov ne može prihvatiti. To je bilo dovoljno, razum je bio dovoljno širok za svu, sve učenjake kroz stoljeća, I onda dođe neko i njegov razum je tjesan da to prihvati. Prije će biti da je greška ovaj, i da je manjkavost u ovaj, e, nepotpunost u njegovom razumu nego u šerijatskom argumentu. Isto tako, Allahov poslanik, sallallahu sallam, je tražio od uzvišenog Allaha da mu učvrsti njegovo srce. Da mu učvrsti njegovo srce. I došlo je to na dva mjesta u Kur'anu. Da mu učvrsti njegovo srce na dini imanu, na vjerovanju. I zbog toga je uzvišen Allah spominjao priče priješnjih poslanika da učvrsti srce Allahog poslanika sa osam. Jer oni su prije toga ulažu terivani, osuđivani, obespravljeni, proti, ubijani, nema šta nisu, jel, kakve vrste kazni nisu ovaj vidjeli u svoji naroda i nedaća i nevolja, pa je to učvrstilo srce poslanika sa osam. Kaže, kaže uzvišeni Allah za uđel, وَكُلَنْ نَكُسُ عَلَيْكَ مِنَ مْبَاءِ الرُّسُلِ manu sebitu bihi fu adek. Kaže, i sve ove vijesti koje ti o pojedinim događajima i poslanicima kazujemo, zato kaže da bi ti srce tvoje njima učvrstio. Znači, sve što ti govori malo poslaniče, i o Nuhu, ali i o Musavu, i o Isavu, i o priješnjim poslanicima općenito, koji spomenuti u Kur'anu, to je Allahov poslaniče da bi šta tvoje srce učvrstio. Nisi prvi koji si iskušan tako, to je sunnet Allahov na zemlji i ne možeš biti, ako su oni iskušani, moraš i ti proći kroz takva ili slična iskušenja, a prolazio je kroz veća. Jer nema poslanika koji je više iskušan od našeg poslanika Muhameda sallallahu alaihi wa sallam. Pa su njegova iskušenja bila najveća zato što je najpotpunije imana, najboljeg vjerovanja, a čovjek biva ispitivan s ono šta deređi svoga, svoga imana. Jel tako? Manu sebitu bihifu adek, da bi ti mogao, znači nakon toga i pored ezijeta kojima ćeš biti izložen, da možeš prenositi šta? Poslanicu. Dobro, dosta je, jel tako? Čovjek ranše kaže, dobro, dosta je više kurešije, hajmo, hajmo na kako primirje sklopiti. Malo vi popustite i ja ću malo popustiti, nećemo i plaho oko Kjabe klanjati i nećemo plaho tavafiti. Neću vam ni citirati ovaj Kur'an ovako kao što citiram, to ćemo mi negdje u zatvorenim nekakvim krugovima. Hajde nađemo na kakvu sredinu i da ova, da ova naša država ide, jel tako? Da ne primimo probleme. Međutim, je li tako uzvišen Allah je učvrstio srce poslanika, sallallahu alihi wa alihi wa sallam, pa je bio najpotpunije, najpotpunijeg jekina i ubjeđenja – i najspremniji da podnese žrtvu na Allahovom, na Allahovom putu. I drugo je a, da je uzvišeni Allah zađulu čvrstio srce poslanika sa osrame kada su mu mušici prigovarali po pitanju objave Kur'ana. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا Kaže uzvišeni Allah u suri Al-Furqan i govore oni koji ne vjeruju, trebalo je, kaže, da mu Kur'an bude objavljen čitav i to odjednom. Pa kaže uzvišeni Allah Azzawajal, tako, kaže, mi ga objavljujemo da bismo njime srce tvoje učvrstili. A, objava ta da učvrsti srce koga? Jer treba to iznijeti, valja to iznijeti. Digao se Dunjaluk da uništi muslimane u Kolijevci. Gdje ste rođeni, tu ćete biti pokupani treba to iznijeti, treba to izdržati. Pa je poslanik sa uzvišenja Allah ga učvrstio na tom, jer na tom putu, kaže, i ga tako sve ajet po ajet objavljujemo. Naravno, oni su ovdje, oni su ovdje došli, mušici su došli ovdje s jednom šubhom. Oni su došli, kaže, što mu nije Kur'an objavljen odjednom, sad, čitav, kao što je bio, bio slučaj s priješnjim poslanicima. Knjige su priješnje objavljivane, kompletna knjiga dođe, radite po njoj. Međutim, Kur'an je objavljen, znači, shodno događajima koji su bili, tako, dešavanjima, desi se nešto, pa to Kur'an komentariše, poprati to, pojasni šta se dešavalo, i stanje munafika, i stanje licemjera, ovaj, i stanje onih koji su ovaj radili i spatkarili protiv muslimana, i stanje nekih vjernika koji su jel, bili tako nekakim nedomicama, koji su slušali u fikum se maune lehum, a među vama ima onih koji slušate šta govore licemjere, Znači, pa Kur'an to pojasni i onda to učvršćuje koga? Jer nije isto kada ti imaš knjigu kompletno objavljenu i sve u njoj i nešto se desi i ti tražiš u knjizi dobro šta je to sada što je općenito objavljeno. I kada se desi određeni događaj i zbog njega dođe ajet, pa uzvišeni Allah očisti našu majku, a osudi one koji su širili neistine. Ne može to nikako biti isto. Da je došlo u Kur'anu, nemojte o vjernicima širiti bestidne vijesti, nemojte, nemojte, to je moglo doći tako. Ali to je općenito. Ali kada dođe povodom nečega, to se razlikuje. I tako se onda Kur'an lakše razumijevao, lakše se pamtio, lakše se svatao. Pamtili se povodi, znači ajeta zbog čega su došli. Pa je u svakom pogledu, znači, takva vrsta objave koja, je, koja je bio počešćen poslanik, sam sam bila puno šta? utjecanja ostaje bila upečatljivija kada su u pitanju ljudska srca i njihova znači ovaj čvrstina je na na pravom na pravom putu. Pa je izdržao poslanik sa osrme sve te nedaće i nevolje ili koje, koje kojima je bio izložen čak kada je došao njegov amidža Ebu Talib i rekao mu prigovorio po pitanju da Kurejšije da su ovaj da su da su da je uznemirio dobro Kurejšije svojom davom i tako dalje. Poslanik kao da je osjetio da on ha da više kaže ne znam dokle ću te moći pomagati. Ja idem s tobom u korak, ali ne znam dokle će ovako moći. Jer diglo se sve. Pa je poslanik sa osaneme rekao, kaže, kaže vallahi kaže da mi stave sunce u desnom mjesecu lijevu ruku kaže ja ne bi ostavio ovo čemu poziva Ovaj rivajt je ovako došao, sam u Siri, međutim, nije on potvrđen. Sa strane lanca prenosilaca, kao rivajt, iako iz njega nema nikakvih šta. U njemu nema propisa. I zato rivajti u Siri koji su došli, a nisu u kojima nema propisa, u redu. Nego propis nešto se desilo i tako dalje. Ovo poslanik sa rekao. I da nije rekao. Ne mijenja posebno u smislu da je poslanik bio čvrst i Allah ga uzvišen učvrstio i on je prenio najpotpuniji način svoju poslanicu. I uzvišen Allah ga zadužio Ja, i Ejuhar Rasul, belig ma unzila ilajk. O poslaniće, prenosi ono što se objavio tvojeg gospodara, ali tako? ولو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين uzvišeni Allah bi poslanika sa osrame lišio života da je govorio po svojim protivima. Ne govori po svome hiru. Oma jenteku anil hawa in hu ila wahyun. Se to ukazuje da je poslanik sam prenio poslanicu gospodara svog na najpotpuniji način. I ovo što je rekao, ovo se spodrazumijeva, je tako? Nema propisa posebno u tome. Tako da, kao rivajec spomenuti, da je poslanik sam to rekao, međutim, ukazati da je šta, ipak da nije potvrđeno čime. Lance prenosilaca. A dok nema u njemu propisa, to je blaže. Ne kažemo da treba koristiti daji frivajete, treba poseza za njima, međutim, tamo gdje nema propisa, ovaj, gdje nema propisa u rivajetima, desilo se, ne znam, nešto među ashabima, nema posebnih propisa u tome, ne veže se ni za što. Ili nekoga od učenjaka, nekog od učenjaka bio negdje, nešto, neka priča, ima Mahmed otišao negdje, vratio se i tako dalje. Ta priča nije došla lancima prenosilaca. Ima Mahmed nije izvor šerijata. I da je došlo lancima prenosilaca, ide ispravno, da ne ispravno, to se opet vraća na šta, na kitabina, sunnet, pa ako odgovara, ako ne odgovara, Pa tako da lance prenosilaca, znači treba tamo, a, po pitanju lanaca prenosilaca, treba prižestiti tamo gdje treba da budu. Ali mi pričamo, ne znam, događaj neko od učenjaka, izišao, išao na put, tražio nauku, tražio znanje, prolazio tuda, prolazio tuda, pričao od stranicu i po, lijepa priča, korisna, nema lanca prenosilaca. Nije, nisu učenjaci pri tome toliko prižestili, tražili lance i ispravnost kao što je to riješ stvar sa hadisima. Definitivno. To je priča koja je spominje, koja je odgovara o, o, o općenitim ovaj, e, postavkama dini islama, nema u njoj ništa sporno, nema ništa, a do ti spomeneš priču, neko do Čenaka došao, pa je zašao na to mjesto, ili tako, pa je ovaj, e, zatekao ljude, ili tako, da se vesele uz, ili tako, ovaj, uz muziku, uz, uz, uz, alkohol, pa im se pridružio, nije vidio tome nekakve smetnje. Naravno, kad dođe nešto što je munker jasan, to je jasno. Međutim, ono što je došlo od, od priča, koje su, koje su došle od, od selefa i tako dalje, one se spominju i nema smetnje ispomenuti, čak i bez lanaca prenosilaca, ako u njima nema nikakvog munkera, jer to nije izvor čega? Izvor šerijata. To nije izvor šerijata. I zato ćete naći, ovaj da, jel tako, učenjaci to spominju, ovaj, iako spominju lance prenosilaca, Ibn Džuzi, kad spomene o, lanac prenosilaca o Dilan Muntelvam do nekoga koja je bio u prvom, ima Ibn Džuzi, umro krajem 600. hiđarskog stoljeća dok on poveže lance prenosilaca do, do, do, do, do ovaj nekog od tabina ovaj, i ispitati ta lanac prenosilaca, to je samo posebne da će. Ne da će u smislu da je to jako teško. Tako. Lako je ispitivati lance prenosilaca u, u prva dva stoljeća, prva tri stoljeća, može ići. Četvrto teže, peto, sve što ide dalje, sve teže ispitivati lance prenosilaca. Jeste. Dobro. da mi stave šta? Sunce u desnu, mjesec u lijevu, kaže, ja ne bi ostavio ovo. Ja sam krenuo ovim putem i e, taman da budem ovaj, na ovom putu, da uništen budem i ubijen, ja ovo ne ostavljam. Je tako? Pa je, ovaj, vidje, vidjela se tu čustina poslanika, sam sam. Iako kažem da ovaj rivajet, kao rivajet, on je došao kao rivajet, e, ovaj bileži ga ovaj uh, Ibn Hisham spomnio u svojoj siri ovaj i on je došao ima lanac prenosaca koji je modal Modal je lanac u kome fale dvojica pa više ravija. Tako da nije potvrđeno jeli, da se to da je to poslanik sal rekao na ovakav način. Kada Aisha radijallahu ta'ala upitala poslanika, sal, kaže Allah poslaniče, jel ti se desio ikada dan teži od dana kog? Uhuda. Simo teži dan. Dan Uhuda, znate kako je bio nezgodan za muslimane? Došli, došao ti neko u dvorište pred vrata. Tri puta brojniji, bolje opremljen, ovaj spreman da se sveti zbog bedra i tako dalje. Ti izlaziš sa, sa, sa, sa ovaj uh, hiljad vojnika, munafik se odvoji sa tri stotine, još ti nož u leđa zabi demorališe sve one druge vojnike koji su izišli. Nezgodan dan bio za muslimane. Kaže, jeste, kaže. Ima, kaže, teži dan, kaže, kada sam izlazio i kaže, ovaj, pozivao ljude u islam, plemena. Pa kad je uzvišen Allah poslao koga? Meleka. Brda, jel tako? Ako hoćeš, kaže da ih poklopim, da ih sa dva brda prekrijem i tako dalje. Ovaj. Pa je uzvišen Allah učvrstio, znači, srce poslanika, svala sveme, u raznim, jeli, u raznim situacijama, pa i u i kada izlazio i pozivao ljude, jel tako, prije, prije hijdžre. Pa je bio saburli kada su pitanje munafice hatta la yatahaddath an-nas anna Muhammadan yaqtul ashabe. Da ne bi kaže ljudi pričali kako Muhammed ubija svoje ashabe. A oni ga uznemiravali. S tobom u džami, klanja s tobom, gleda u tebe uznemiravate. Pa je poslanik imao i za njih čisto srce. Tako. Imao za njih široko srce u smislu da je trpio njihove jezijete, pa bi na kraju, jel tako, eh, pa je i Abdullahu ibn Bebnu Selulu klanjao mu čak i dženazu. I umotao u svoje džube. Jel tako? jer nije još uvijek bila došla definitivna zabrana za, jel tako, za da se klanja dženaza munafice. I stojali su pored pećine, jel tako? Stojali šta pored pećine. Pa kaže da neko spusti, kaže, svoju glavu, ali ovo poslaniče niže. Kaže, Bobekr vidio bi nas, kaže. Samo da spusti malo glavu, vidio bi nas, ne možemo sakriti, Nema mogu. Kaže Ebu Bekra, šta misliš o dvojici Allah treći se? To uzviš i nalo čvrstio srce. Zato vam potraga ide, cijela došli oko tebe, ti si tu, od tebe do njih par metara. Pa je tako učvrstio srce poslanika, sa osnovom, u raznim situacijama. Dobro, ovo učvršćenje srca poslanika, sallallahu sallam, naravno bilo je ovaj, kažemo da bi on iznio tu, tu ovaj misiju i da bi je mogao, da bi se mogao ovaj, uvati u koštac sa svim tim izazovima. A isto tako je poslanik sa dobio Allahu uzvišenom da učvrsti njegovo srce. Pa je došlo u hadisu Abdullah ibn Omara da je, kaže, najviše čime je dovio poslanik, ali rekao bi, kaže, la omu kalibel kulub, nije, kaže, tako mi onoga koji ljudska srca okreće. Nije tako mi ona, onoga koji išta ljudska srca okreće. I dovio je puno kako došlo u hadisu Enesa, kaže, često bi dovio, ja mu kalibel kulub, sebit kalbi ana dini. O ti koji okrećeš ljudska srca, učvrsti moje srce. Učvrsti. Što mislite ako je poslanik sad dovio da Allah učvrsti njegovo srce? Šta je onda sa ostalim ljudima? Šta je onda sa ostalim ljudima? Kaže Enes, pa sam rekao Allahu poslaniče, mi, kaže, vjerujemo u tebe. I ono čime si poslan, kaže, pa čega se bojiš za naš Allahu poslaniče? Kaže, jeste. Srca su, kaže, između dva prsta od Allahovih prsta, kaže. Okreće ih kako želi. Tako bliže mi Tirmizima, Mahmed i drugi. Okreće srca kako želi. A u jednom srivajetu Dajše kaže, ja mu sarrifel kulub, sebit kalbi ala ta'atik. O ti koji ljudska srca okrećeš, učvrsti moje srce tebi u pokornosti. Učvrsti moje srce tebi u pokornosti. Kaže, kada bi god digao glavu prema nebu, tako bi dovio. Iako ovaj rivajet ovakav kao rivajet, on ima mahanu. Ali definitivno ispravan rivajet, učvrsti moje srce na tvojoj vjeri. Kaže Šeha ibn Haušab, kaže, rekao sam umu Selemi, o majko vjernika, kaže, čime je poslanik, sa sam najviše dovio, dok je bio kod tebe. Kaže, dovio je, ja mu kalibel kulub, sebit kalbi ala dinik dovio je tom dovom. Pa sam rekla, kaže, Allaho poslaniče, puno doviš tom dovom, kaže, ja mu kalib el kulubi, sebit kalbi aladinik, pa je rekao, o umu seleme, kaže, nema ni jednog čovjeka, a da njegovo srce nije između Allahovih prsta. Kaže, čije srce želi učvrsti, a čije srce želi okrene. Znači, skrene. Potom je proučio Rabbena la tuzil kulubena ba'de hedaytana. Gospodar, nemoj nas na stran puticu odvesti nakon što sam se pravi put putu. Jer nema većeg, nema veće nedaće od toga da čovjek ode u dalalet nakon čega? Nakon upute. Dalalet ne zna čovjek, nikad nije znao, cijeli život išao kako išao, ali tako. On sa islamom nema ništa. Ne zna nikad je Bajram. Ništa ne zna u islamu, pojma nema. Osim to što se on deklariše da je musliman, je tako? Za razliku čovjeka koji je bio na pravom putu i onda nakon toga skrene. Ti često znaju biti ovaj i najžešći, najljući neprijatelj islama. Koji je bio šta na pravom putu, pa skrene. Zašto? Zato što strana kojoj se priklonio uvijek debelo sumnja u njegovu teobu. Da se on iskreno pokojao. Pa on uvijek mora dokazivati šta iskreno svoje teobe. Svako malo napadne na vjernike. Svako malo napadne na ova. Mora dokazati koga. Jer onaj tamo gleda i piše ga. Šta je rekao, gdje je izjavio, kako je rekao. E, evo vidiš, 15 dana prošlo, nisi oglasio na Facebooku. Nikoga nisi oprao od muslimana. Šta je to? Da nisi opet te obe došao, se opet ne bi vratio u džamiju i opet on napiše tako postud. I smijava i tamo, je tako? Nažalost. U ovome postupku poslanika, sa osvijem, kada je dovio da Allah učvrsti njegovo srce na pravom putu, ima imaju ima nekoliko koristiti. Prvo, dokaz Allahove moći. Da je uzvišeni Allah moćan da uputi čovjeka, a moćan da ga odvede da ga ostaju zablute. I da ništa ne izlazi van okvira Allahove moći. Wa'lamu anna Allaha yahulu bayna al-mar'i wa qalbihi. I da Allah se upliče između čovjeka i njegovog srca. Ne možeš doći do svoga srca. Imaš ga, nemaš ga. Imaš ga, al ti ne koristi. Pa je zato poslanik sa osvijem dovio da uzvišen Allah učusti njegovo srce. On ukallibu ef idetehum wa ebsarehum kema lem ju'minu bihi evo Kaže i mi, mi srca njihova i poglede njihove okrićemo. Pa čovjek osvane vjernik, omrkne nevjernik. Osvane nevjernik, omrkne vjernik. Je tako? Allah uputi koga, koga želi. Drugo, da je dozvoljeno dobiti ili dozvoljeno a, zaklinjati se jednim od Allahovi, od Allahovi svojstava. La ue mukallibel kulub. Ne tako mi onoga koji ljudska srca okriče. Ovo koji ljudska srca okriče, je to ime ili je svojstvo? To je atribut. To je to uzvišenje Allah od njegovih svojstava jeste da okriče ljudska srca. I poglavlje atributa je puno šire od poglavlja imena. Jer svako ime ukazuje na, na svojstvo, a ne ukazuje svako svojstvo na ime. Odnosno, bolje kazati ovako. Iz svakog imena uzima se svojstvo, a ne uzima se iz svakog svojstva šta? Ime. I isto tako da je srce organ, najbitniji organ u čovjeku. Ako je ono zdravo, zdravi su ostali organi, ako je ono bolesno, znači i ostalo tijelo je sve bolesno. Kako došlo je tako u poznatom hadisu kod Buhari i kod muslima. Ulaike keteb Allahu fi kulubihim ul iman. To su oni u čija je srca uzvišeni Allah a vjerovanje u sadiju. U srca njihova vjerovanje u sadiju. I kaže uzvišeni Allah, وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ Kaže, već je uzvišeni Allah, kaže vama, omilio iman i ukrasio ga vašim srcima. Ukrasio ga vašim šta? Srcima. وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ Kaže, ali još pravi iman nije ušao u vaša srca. وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي سُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِسَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ Kaže da bi uzvičeni Allah ispitao ono što je u vašim prsima i istražio ono što je u vašim srcima. I hadisi koji govori, ajeti koji govori u tom smislu. Znači da se posebno akcent stavlja na čovjekovo šta? Srce. Na srce. Došlo je jednom hadisu da je poslanik sallallahu alejhi ve rekao islam je ono što je spoljašnje a iman je ono što je u srcu potom je rekao et takva hahuna et takva hahuna pokazao na prs da je srce da je tu bogobojaznost ovo da je iman spoljašnji a da je da je iman unutrašnji da su djela spoljašnja da je islam spoljašnji kao hadis je daif nije potvrđeno međutim da je takva hahuna to je tačno To je došlo u vjerodostojnom, je tako, predanje. I ovom hadisu je dokaz da postoji veza između vjerovanja i dijela. Vjerovanja i dijela. I to je stav, to je stav uh, islamski učenjaka općenito. Uspostavljen je konsensus prvi generacija na tome da su dijela sastavni dio čega? Vjerovanja kako spominje imam Šafija, da je tako zatekao, da su tako zatekli ashabe i tabine i one posle njih nisu oni zatekli, nisu i doživjeli, jeli? ali to mišljenje je bilo jel, poznato među njima da je iman riječ i dijela i nijet. Riječ, dijela i nijet. Šta je nijet? Da ne klanjaš podne bez nijeta. Nijet, šta je nijet? U srcu. Riječ da kažeš la ilaha ila Muhammedur Rasulullah. Dijelo da radiš shodno tome i srce nije da bude, da bude čvrsto objeđenje. To se misli znači. To se misli. I kaže ne vrijedi jedno bez, bez ne, vrijedi, ne vrijedi dva bez jednoga. Koja god dva da spojiš, nije iman, iman osim ako se spoje šta, sve ti, Samo što ovaj a, u, u prva, u trećem slučaju može biti krnjavost po pitanju dijela, A po pitanju ova dva ne može biti krnjavost. Ne možeš kazati la ilahe i stati. Krnjavost ta se ne prihvata. Ili da vjeruješ 80%, a 20% sumnjaš. Jeste, ja vjerujem da, da Bog postoji i sve to, ali 20% imam sumnje, ipak da li je to. Vjerujem da meleki postoje, ali ima i sumnja, može biti da i ne postoje. Toga nema. To je neprihvatljivo. A po pitanju dijela, može li čovjek da posti jedan Ramazan i da ne posti drugi da bude musliman? Grešnik, teški grešnik, ostaje u krugu Islama. Ne daje zekjat. Jeli, ima tu razilaženja među učinjaci, najveće razilaženje po pitanju namaza. Ali da čovjek nešto od dijela ostavi, neće da ide na hađ. Kaže, Bogem, to meni skupo nekako. Kako odi začuram plaho, ovaj, treba tu dati 5-6 eura da se ode na hađ, to meni puno i ne da on to. Kažemo, to je fisk, to je grije. Ali nije zbog tog postupka, zbog toga što to iz siromaštva, e, zbog toga što ne da iz, iz škrtosti, nije izišao van u okviru islama, jer nije porekao šta. Dok je razilaženje po pitanju ovaj namaza, ono je jako, imamo i razilaženje po pitanju onoga uh, e, zakijata, a još manje razilaženje po pitanju, znači, posta i hađa. U svakom slučaju, znači, krnjavost može biti po pitanju čega? Dijela. Dijela ali po pitanju uh, znači riječi i, i ovoga mora čovjek znači uh, vjerovati vjerovati naravno čovjekov iman raste i opada a ne može čovjek upasti u sumnju da sumnja u i da je to sastavni dio znači njegovog ubeđenja sumnja u njegovog gospodara ne, ne, ne, nešto što je dužan da vjeruje to je znači krajnje zabranjeno dobro <clears throat> Imam Ibn Abdelber spominje konsensus islamskih učenjaka isto tako na uvezi s ovim da, da je da su da je iman sastran iz riječi šta i i dijela. Da raste činjenjem dobrih dijela, a opada činjenjem nepokornosti. Imam Buharija govorio, kaže, iman je riječ i dijelo. Riječ i dijelo. Kad skažeš dijelo, misli se, podrazumijeva, znači ovo prvo to je što su spomenuli. Jer pod riječima se podrazumijeva ko kaže la ilah ilah, da to kaže iskreno iz srca, ali tako? Da bude ubijeđen u to. Isto tako riječ ja mu kalibel kulub, sebit kalbi aladinik. U ome je dokaz protiv murđija, koji smatraju da dijela nisu sastavni, da je dovoljno kazati jedna sekta od njih ekstremna sekta smatra da je dovoljno srcem vjerovati. Čak da ne moraš ni izgovoriti. Neki kažu ne moraš, izgovorit ćeš, ali, ali dijela ne ulaze u stasani dio čega? Imana. Ti radiš, što je... Ali osnova je znači da čovjek znači da, da, da, da, da vjeruje srcem i da kaže jezikom i to je iman. Ne trebaju, znači dijela nisu sastavni dio čega? Iman kada je došao Džibril ali sam da pouči ljude vjeri, šta je rekao? Šta je iman, šta je, šta je ihsan, el tako, šta je islam? Pa je poučio ljude vjeri. Poučio i jednom i drugom i trećem. Tako da je to mišljenje batil da djela nisu sastavni dio imana. Isto tako ovdje je znači, potvrda Allahovog svojstva, znači prsta koji spomenu znači, o ovome, ovome a, hadisu, koga a, prve generacije nisu tumačile metaforički, nego znači tumačili to kao stvarno značenje, jeli, da uzvišeni Allah ima taj atribut, to svojstvo, ali ljudi ne znaju kakvoću toga, jer uzvišeni Allah kaže, lejsik je misli hišaj, ništa mu znači ne liči i šta god da čovjek zamisli, Allaha da zamisli, kako god da ga zamisli, Allah je suprotan tome. Ne može biti takav. I zato čovjek koji je zabranjen da misli o uzvišenom Allahu, njegovom biću, nego misli, razmišlja o Allahovim stvorenjima razmišlja onome što može njegov razum dokučiti, što može što što je vidno ispred njega, što može vidjeti i uzvišeni Allah ti rekao tako da razmišljaš o stvaranju nebesa i zemlje. Gledaj oko sebe i posmatraj ta stvorenja uzvišenog Allaha što vidiš, to posma. A nije nam redio nigdje ovaj da da razmišljamo o stvoritelju te barake. Otea. Dobro. Nastavit ćemo šalat na našem narodnom predavanju. Allah te ala nam, salli Allahum, ala nam, Muhammed, ala anhi, wa sahabi,